บุ๊กทูแปดสิบห้าฮัจิจูโกคำถาม อดีตการหนึ่งคาม質問過去形1คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วどれくらい飲んだのですか คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วどれくらい働いたのですかคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วどれくらい書いたのですかคุณนอนหลับสบายไหมどうやって寝ましたかคุณสอบผ่านได้อย่างไรどうやって試験に合格したのですか คุณหาทางพบได้อย่างไรどうやって道を見つけたのですかคุณพูดกับใครมา誰と話したのですかคุณนัดกับใครมา誰と待ち合わせをしたのですかคุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา 誰と誕生日を祝ったのですかคุณไปอยู่ที่ไหนมาどこにいたのですかคุณเคยอยู่ที่ไหนมาどこに住んでいたのですかคุณเคยทำงานที่ไหนมาどこで働いていたのですかคุณแนะนำอะไรไปแล้ว 何を勧めたのですかคุณทานอะไรมา何を食べましたかคุณได้พบอะไรมาどこで知ったのですかคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนどれぐらい早く運転したのですかคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่